Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում յոգական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում օգնության հասնող ձերքերը աղոթող շուրթերից սուրբեն վերնագրով հաղորդումը։ Հարուրյա պատերազմը նորից համախմբեց աշխարհասփյուր հայությանը։ Հասցեները աշխարի տարբեր ցակերից Արցախահայությանը օգնողների բազմազան էին։ ԼՂ նախագահ հրամանով ստեղծվեց օպերատիվ շտաբ ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեսներն օրեցօր հարստանում են տարբեր ցնդատեսակներով, հյութերով։ Հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը պատմում է, թե ինչպես է տեղ հասցվում ցնդամթերքը։ Ցանկացա իմանալ նաեւ, թե պատերազմական այս պայմաններում ինչ ընթացքի մեջ են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Պարոն Բախյան հայրենիքի համար այսքան կարևոր օրհասական օրերին բռունցքվեց համայն հայությունը, բնականաբար եւ Արցախահայությունը։ Եկան առաջին օկնության ձերքերը եւ խնդրեմ ով արձագանքեց առաջինը, դա ում նախաձեռնությունն էր։ Ինչպես նշեցիք, Արցախի համար ստեղծված այս ցաներ իրավիճակում մեր հազարավոր հայրենակիցներ դիմում էին Արցախի հանրապետության իշխանությանը, հայտնելով իրենց աջակցությունը եւ օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն։ Եվ այդ ամենը կազմակերպված, համախմբված իրականացնելու համար հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ ստեղծվեց օպերատիվ շտաբ, որը գլխավորում է հանրապետության վարչապետը։ Սննդի մասով համակ համակարգումը իրականացում է մեր միջոցով։ Օգտվելով առիթից բոլորին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս իրավիճակում մեր կողքին կանգնելու այս յուրահատուկ միասնության, յուրահատուկ հայազգի վերածննդի համար, որը հանդիսանում է մեր հաղթանակի կարևոր գրավականը բազմահազար օգնություն տարբեր տեսակի ստացել ենք սկսած քաղցրավենիքից վերջացած մսի պահածոներով ամեն ինչ օղարկվել է եւ առաջինգից եւ կենտրոնացված կարգով Պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումներ, զորամասեր, տարհանված բնակչությանն է օգնության ձեռք մեկնել։ Մի խոսքով կազմակերպված է ամեն ինչ։ Բարձր մակարդակով ներկայումս գործընթացը շարունակվում է։ Փորձում ենք մեր սպայական անձնակազմի մեր բոլոր զինվորականների համար պատրաստենք նաև մի որոշակի տան համար օգնություն Պարոն Բախշյան, կարող եք առանձնացնել որոշ ձեռներեցների, գործարարների Ամեն օր մեր կողմից ինչպես մուտքը, այնպես էլ ելքը օր են կուղարկում թափանցիկությունը ապահովելու համար, այդ վստահությունը ապահովելու համար տեղադրվում է կառավարության կայքեջում բոլորը ովքեր ուղարկել են գումարի չափով ինչ են ուղարկել եւ ուրա գնացել։ Ամեն քաղաքացի կարող է մտնի այդ կայքում նայի ինչպես իր ուղարկած բեռը, այնպես էլ օրը գնացել։ Առանձնացնելու կարծում եմ կարիք չկա, բոլորը իր ուժերի չափով օգնություն գործունեություն իրականացրել եւ ամեն ինչ տեղադրված էթափանցիկ կարող են տեսնել։ Ինչ գրաֆիկով են բախշվում, որ շրջաններ բարձեվոր այս օրերին բոլոր շրջաններն են լարված են, հատկապես հյուսիսային հարավային թևերը Այսինքն այնտեղից է գալիս պահանջարկը, թե պարզապես ըստ ցուցակի դուք որոշ սնդամթեր կամ հակոստեղեն եղել է։ Հակոստեղեն իմաս այո եղել է, բայց պատասխանատու է նշանակված Արցախի ներդրումային հիմնադրամը եւ իրային ապահովության մասով իրանք են զբաղվում։ Պահանջարկի մասով կարամ հետեւյալ առանձնացնել, ինչպես մենք ուղարկում ենք թիկունքային ծառայություն պաշտպանության բանակին, այնտեղ կենտրոնացում է եւ ուղարկում է զորամասեր։ Մենք էլ ենք ուզում ինչ որ ավելի շտապ, ավելի շ շուտ հասնեք։ Ես մի քանի անգամ եղել եմ առաջնագծում։ Մեր բոլոր կերները ով գալիս է եւ փոխարինման համար նորից գնումը իր հետել դնում եք ամեն անհրաժեշտը եւ տանում է հենց առաջնագից։ Երեք եկել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների վարչությունից 9 մեքենա, 9 մեքենա այստեղում որոշում է կայացվել Պաշտպանության բանակի թիկունքային պետի հետ եւ որոշում է կայացվել ուղարկենք զորամասեր։ Գրեթե բոլոր զորամասերը անձամբ ուղարկել ենք մենք, ուղարկում են նաեւ այդ թիկունքային ստորաբաժանումը, առաջնագից ենք ուղարկում, տարբեր տեսակի հազանգեր ենք ստանում մեկ մեկը ծնող խոսում է դիրքերից կամ ինչ որ տեղ չի հասնում, բոլորին ուզում են վստահեցնել եւ բացատրում են, որ դա պատերազմական իրավիճակում զուտ անվտանգության կանոններից ելնելով կարող է մի օր կամ մի քանի ժամ օշանա սնունդը զուտ գումարտակից դեպի առաջնագից, բայց այս պահի դրությամբ կարծես թե բոլորը ապահովված են անգամ հակառակ հիմա բան ագնում, որ սնունդը շատ-շատ է եւ դրա կանոնակարգելու խնդիրն էլ կա։ Պարոն Բաշյան, առողջապահության ոլորտը կարող եմ ասել, այլ աշխատանքի բերումով, որ այսօր զինվորի կյանքը գտնվում է շատ հուսալի ձերքերում։ Սննդի ոլորտն էլ դուք նշեցիք։ Մի անգամ էլ ասացեք, որ մեր ռադիոընկերները ազատ շունչ քաշեն, համոզված, որ իրենց ворթիմները, զավակները, ամուսինները գրակի թեժ սահմանագծում գտնվելով ունեն ապահով սնունդ, ունեն ապահով հապստեղեն եւ այլը եւ այլը։ Վստահեցնում եմ, որ սնունդի մասով այնքան սնունդ կա, որ բոլոր պահանջները կբավարարեն, կողակի նշեմ մի բան էլ, որ ընդհանուր իրավիճակում պաշտպանության բանակում կա համապատասխան ձևեր, եթե ընդհանուր իրավիճակում, այսպես կոչենք, ոչ պատերազմական իրավիճակում որոնք սնվում են հիմնականում ընդհանուր կարգով, տակճար եւ այլ եւ այլ։ Պատերազմական իրավիճակում այդ ամենը փոխարինում է 4 սննդակարգի եւ այն հայրենակիցները, ովքեր մեզանից ճշտում են ինչի պահանջ կա, մենք բոլորին հորդորում ենք, որ ուղարկեն հենց այդ 4 սննդակարգի ապրանքները, դա լինի պահածոներ, մսի, խտացրած կաթ, ծխախոտ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պայդրությամբ շուրջօրյա կապի մեջ ենք եւ հայրենակիցների եւ պաշտպանության բանակի պատասխանատունների հետ եւ օպերատիվ արձագանքում ենք, եթե ինչ որ մի բան մի զորամասում պակասը պահանջարկը տալիս են եւ այս պահին էլ հենց այդ գործով ենք զբաղվում Հայաստանի տնտեսություն։ Գիտեմ, որ եղել եք առաջնային գծերում, սակայն չեմ կարող չհարցնել, որովհետեւ հաղորդումը եթեր կհերարձակվի յոգական իսկիզներ հաղորդաշարի շրջանակներում շատ են վնասվել տարածքները հողագործի համար Հողագործի համար իհարկե վնասներ կան, վնասները շարունակվում են այս պահին էլ բոլոր գործերը թողած հիմնականում սուրբ առաքելությամբ եք զբաղվում, պաշտպանում եք մեր սահմանները, մեր անվտանգությունը, բայց զուգահեռ նաև պետք է զբաղվել նաև տնտեսությամբ, քանի որ դա էլ այդ թիկունքային եւ այդ սննդամթերքով ապահովելու համար անհրաժեշտ է նաեւ այդ գյուղատնտեսությանն էլ զբաղվեք եւ փորձում ենք թե գյուղտեխնիկայի տարհանելու այդ առաջնագծից թե հիմա սրսկումների ժամանակաշրջանն է հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը այդ մոբիլիզացիոն գործընթացը ամեն դեպքում փորձում ենք դրան էլ ուշադրության կենտրոնում պահենք այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրում է պարտանյութ բոլոր այդ ծրագրերը ինչը նախատեսել ենք շարունակվում է այնուամենայնիվ այնուամենայնիվ կան համարձակ ֆերմերներ, էլի, որ նորից դաշտ են դուրս։ Այո, իհարկե, հենց պատերազմական ժամանակաշրջանում էլ ֆերմերները իրենց զբաղվում են իրենց գործունեությամբ։ Ինչպես ասում եմ, մի ձեռքով պետք է բռնեք զենքը, մյուս ձեռքով ամեն մեկը իր գործիք։ Մենք շնորհակալություն, շարունակեք օգնել հայ զինվորին։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում ԼՂՀ յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանն էր։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից հացը համեց կրակից եւ Սերմացուն հարատեվության աղբյուրը վերնագրով հրապարակումները։ Հացը հանեց կրակի միջից Այս բանը տեղի է ունեցել 100 տարի առաջ Ստեփանավանի շրջանի Կուրթան գյուղում։ Շինական տոնապետի տանը հրդեհեր բռնկվել։ Կորթանցիները վրա տվին, բայց չկարողացան հանգցնել հրդեհը, ուր որը պիտի թափվեն տան մոխիր դարձնող հեծանները։ Այդ ժամանակ դաշտից տուն վերադարձավ տոնապետը, անվախ տղամարդ էր։ Իրեն տուն նետեց գոնե մի բան փրկելու համար։ Քիչ հետո նա գրակի միջից դուրս եկավ հացի տաշտը գրկած։ Կրակը մարելուց հետո, երբ նրան հարցրին, թե ինչու տեղաշորերը կամ տան մյուս իրերը թողած կրակի միջից նա հացը հանեց, տոնավետը պատասխանեց. Մարդուց հետո տան ամենասրբազան բանը հացն է։ Հացի հետ մարդու պատիվն էլ կայրվի, իսկ տունը ոչինչ, նորը կսարքենք։ Սերմացուն հարատեվության աղբյուր է։ Արածանի գետը 4-րդ հայքի նահանգի Բալահովիտ գավառը երկու կես է անում։ Աշխարհում ոչ միտեղ կանաչը, ծառն ու ցաղիկը այնքան հոտավետ չեն, որքան այստեղ։ Բայց 1882 թվականի ամռան մի օր Մարախը Սև ամպի պես նստեց Բալահովտի դաշտերում եւ ձորերում բարձրացավ միջև Սուրբ Լուիս Լերն ու Կեսոր Քարը։ Մարախը խժռեց Սորենի արտերն ու պարտեզները եւ կանաչի հետք չթողեց Արածանիի աչուձախ ափերին։ Մի քանի ամիս հետո սովը հասավ Բալահովիտ։ Հարևան հայկական շրջանները սկսեցին ծորեն ուղարկել Բալախովից, շատ չեր ուղարկածը, բայց Բալախովցիները նախ առանձնացրին սերմացուն եւ սկսեցին աշնանացանը։ Մարդիկ ցանում էին հաջորդ տարվա համար, համոզված չլինելով, որ կապրեն միջև գարուն։ Սոված մարդու համար արտերի կանաչը ավելի հուսատու է, քան մի օրվա պարենը։ Սերմացուն հարատեվության աղբյուր է։ Բարեկամներ, այժմ լսեցեք Վարդան Մոխոխյանի գլուխգործոց կտավը Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից։ Եթե Հովանես Այվազովսկին չլիներ, աշխարի ամենամեծ ծովանկարիչը կհամարվեր Վարդան Մախոխյանը։ Հայ մեծերի եւ երջանկության բաժինն է մեծ լինում եւ դժբախտության։ Ճակատագիրը դժբախտության ահրելի բաժին հասցրեց Վարդան Մախոխյանին։ Մեծ եղերնի ժամանակ նրա հարազատները զոհվեցին տրապիզոնում։ 1920-ական թվականներին աշխարի բոլոր ворբ երեխաների հայերեին, որոնք ապաստանեցին 50-ից ավելի երկրներում։ Վարդան Մախոխյանը Նիցայում տեսավ մի քանի հայ որբ երեխաների եւ քիչ մնաց թե հանճարեղ կոմպոզիտոր կոմիտասի պես խելքը թրցներ։ Զովանկարիչը մտեցավ ու հարցրեց առաջին որբին. «Ինչ կուզենա իր հաց»։ Երկրորդին դիմեց նույն հարցով հաց։ Երրորդն ասաց առանց հարցումի սпасելու հաց։ Մախոխյանը ժամանակ չկորցնելով որբերի ապաստարանից ասես մի ոստունով իրեն տուն գցեց այս ու անկողմ տարավ ձերքը բայց նրան չգտավ հետո աչքն ընկավ իր գլուխգործոս նկարին տրապիզոնի ծովափը լուսաշող չնաշխարիկ մի գործ, որին նայելիս թվում է, թե ամբողջ սև ծովը երևում է տրապիզոնից։ Կտավը նոր էր ավարտել եւ մտադիր չէր ոչ վաճառելու, ոչ էլ որևէ մեկին զիջելու։ Մի քանի օր առաջ մեծահարուստներից մեկը 1 միլիոն ֆրանկ առաջարկեց նկարը գնելու համար, բայց Մախոխյանը մերժեց։ Հիմա, երբ մտապատկերում միայն հայ որբերն էին, չիմացավ, թե ինչպես մոռացության տվեց իր վճիրը եւ կտավը վերցնելով դուրս թռավ փողոց։ Վազելով հասավ երկար-երկար փողոցի ծայրը եւ մտավ մի փուր։ Դերը զարմացած նայեց քրտնաթոլ մարդուն եւ հարցրեց. «Ինչ ես ուզում»։ «Վաճառում եմ», ասաց ու ցույց տվեց կտավը։ «Լավ նկար է երևում, ինչ տամ, չգիտեմ, ֆրանկ չունեմ, սրա դիմաց 20 բոկոն կտամ, համաձայն ես»։ «Այո»։ Մախոխյանը բոկոնները տարավ ու նվիրեց հայ ворփերին։ Նրան թված, թե այս գիշեր աշխարի բոլոր ворփերը կքնեն կուշտ փորով։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք հասկանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։